Lehenik eta behin, 2008 bat garren urtean, ertzain baten erasoa jasan zuen emakumeari, gure elkartasuna adierazi nahi diogu. Zurekin gaude. 2008 bat garren urtean, ertzain batek indarkeria matxistaren biktima bati eraso egin zion. Gertaera hau, berez, oso larria bada, are larriago bihurtzen da, Ertzain hau indarkeria matxistaren biktimak babesteko unitateko kidea zela jakitean. Jada, hiru urte pasa dira, gertaera larri hau gure herrian gertatu dela. Eta herritarrok ez dugu inongo informazio eta azalpenik jaso. Argi eta garbi Eusko Jaurlaritzako barne saietik hau guztia estaltzeko naia egonda denbora guzti honetan. Honengatik guztiagatik ezin dugu onartu hiru urte pasa izana erasolarri honen berri ezer jakin gabe. Ezin dugu onartu prentsan azaldutakoaren arabera ertzaintza nola jokatu zalantzan jartzea. Ez al dago inolako protokolorik edo disiplinazko araudirik eraso matxistak egiten dituzten agenteen aurrean. Ezin dugu onartu ertzaintzak jokabide nazkagarri hau duen agente bat ez kaleratzea. Herritarrak hartatzeko kontakturik eta daturik izan ez dezan. Ezin dugu onartu judizialki larritzat ez hartzea erasotzailea polizia izatea. Are gehiago indarkeria matxista jasaten duen emakumeak babesteaz arduratzen den polizia bat ezin dugu onartu instituzioen gardentasun eta ardura falta. Ondorioz, horrelako egoera bat, inoiz ez errepikatzea esigitzen dugu. Azalpenak esigitzen ditugu. Noren ardura da hau guztia estali izana? Poliziek zein formakuntza mota jaso dute indarkeria matxistaren biktimak hartatzeko? nort kontrolatzen du biktima hauen hartatzea? Horrelako kasu baten aurrean administraziotik zuzeneko kaleratze bat egotea esigitzen dugu. Bukatzeko esan, Oarsoaldeako mugimendu feministak erasoa, polizia eta instituzioen jarrera salatzeko mozioak sartuko dituela eskualdeko udaletxeetan eta elkarretaratze bat deituko duela hilak hogeita bostean, eguardiko terdietan, matxaingo rotondan, herritar guztiak bertan parte hartzera animatzen ditugularik. En primer lugar, queremos mostrar nuestra solidaridad con la mujer agredida por una erchaina en el año 2021. Estamos contigo. En 2021, un agredió a una víctima de violencia machista. Si este hecho es en sí mismo muy grave, lo es aún más el conocer que este Erchaina formaba parte de la unidad de protección a las víctimas de violencia machista. Hace ya tres años que este grave suceso ha ocurrido en nuestro pueblo y las vecinas no hemos recibido ninguna información ni explicación al respecto. Claramente, desde el Departamento de, Interior del Gobierno vasco, durante todo este tiempo ha habido un deseo de tapar todo esto. Por todo ello, no podemos permitir que hayan pasado tres años sin saber nada de, este esta grave agresión. No podemos admitir, según lo expuesto en la prensa, que Rechancha esté dudando en cómo actuar. ¿Acaso no existe ningún protocolo ni modo de actuar disciplinario ante los agentes que cometen agresiones machistas? No podemos permitir que la Archancha no despida a un agente con este comportamiento para que no pueda tener contacto ni acceso a atender a la población ni a sus datos. No podemos permitir no podemos permitir que no se tome judicialmente como agravante que el agresor sea policía, más en este caso un policía encargado de proteger a mujeres que sufren violencia machista. No podemos aceptar la falta de transparencia y responsabilidad institucional. En consecuencia, exigimos que no se repita nunca esta situación y falta de responsabilidad de las instituciones. Exigimos explicaciones. ¿A quién le compete haber tapado todo esto? ¿Qué tipo de formación ha recibido la policía vasca en general y los de la Unidad de Violencia de Género en especial para acoger a las víctimas de violencia machista. ¿Quién controla y responsabiliza de la recepción y el trato a estas víctimas? Exigimos que en un caso así haya una expulsión directa de la Administración. Para finalizar, el movimiento feminista de Orsoldea introducirá mociones para denunciar la agresión, la actuación policial e institucional en los ayuntamientos de la comarca y convoca una concentración el día 25 a las 12.30 del mediodía en la Rotonda de Machain. Animamos a toda la ciudadanía a participar.